iatros kai noson, on iatros nosunta e therapeue tus de nosuntos untos apothanontos e keinos pros tus e commis dontas elegen hutos ho anthropos e oinu apecheito kai clustersin ecreto, ucan u kan atesne kei ton paronton hupolabontis efe o beltiste Uc edeis et auta nun legein, hote me den ofelos estin, alla tote parainein, hote tuutois chrestai e dynato. Ho mythos de loi hoti dei tus filus en cairoe ananches tas boetheias parechein, cae me metaton pragmaton apognosin cateiro neuesai.